Naam, ndio mkoko umealika maua ndani ya Baraka FM Rumba Express, ndo mpango mzima uko nami hapa, mzee wa kiti Malalali. Tutarudi tena safari ya Samburu ndani ya Baraka FM. Karibu sana tisini na tano nukta tano Mombasa na viunga vyake, tisini na tisa nukta tatu Malindi na viunga vyake, www.barakafm.org. Unatupata kwenye mtandao ukiwa huko Amerika, huko Ulaya, huko sehemu yote barani Afrika unatupata kwa njia safi kabisa. Karibu, leo ni siku mpya ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia, nasi tunatoa shukurani zetu za dhati kwake yeye kwa kutukabidhi siku hii, nasi tunajiburudisha katika rumba hapa. Inaitwa rumba explosion, yani maana yake ni mlipuko mkubwa sana wa rumba. Tunapozungumzia leo Anyika, basi ni bendi ambayo ilitia fora sana katika eh, Afrika Mashariki, hususan katika nyimbo zao katika lugha ya Kiswahili na zenye mafunzo sana. Chimbuko lake Tulikuwa na Apu Omari wiki iliyopita hapo, ukasikia akitueleza kuna kitabu amekitoa ambacho kinaelezea safari na zile bendi zote za Wanyika. Mtambua wanyika historia yake ni ndefu, kuanzia Jamhuri Jazi, kuanzia kina kijonga wale ndugu wale walipokuwa katika Jamhuri Jazi mpaka walipokwenda kwenye Arusha Jazi, wakaja Mombasa hapa wakatengeneza Simba wanyika Kipindi cha muda ikawa aliyewalika kipindi cha muda, ukawa na supawalika, ukawa na jobiso pale ndani, Everest kile ikawa pale ndani. Kwa hivyo ni uzao tu mkubwa ambao tunaweza kuzungumzia pale. Zaidi ya yote, tuliwahi kuzungumza na Sijali zua akatueleza eh, safari ya mziki huu. Nimewahi kuzungumza na Tom Malanga. Kwa hivyo kikubwa, sisi ndani ya Rumba Explosive tumefaidi sana historia ya Leo Wanyika. Karibu ni saa mbili na dakika ishirini na kuahidi kupata burudani safi. Mengi nimekuandalia. waandamane, tupate burudani pamoja. Kulala kwa mzee wa kiti unalipata kwenye Facebook, unalipata kwenye TikTok. Leo niko live pale ndani ya TikTok, unalipata pia vile vile kwenye peji yangu ya mzee wa kiti pale kwenye Facebook, twende nalo Baraka FM Room Explosion. Sisi wote tuko wapi? Sisi wote tuko ndani ya Baraka FM. Patika Pati anaimba, Ambala muzika tunaimba ndani ya Baraka FM. Baraka FM station number 1 AI. kuba ari ingenzi cyane kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza

mwanamama yule, Ni kazi safi kabisa yalipua lipua Tunazungumzia Nzaya Nzayaji wa Mutu Ankulu champion ya Afrika hapo akiwepo na kina Nuswama Aspro Benazo Mbuta, Profesa Vatar Mombasa na wengi tu waliokuwepo pale. Kumbuka ni bendi ambayo ilikuwa pia inamilikiwa na Chamangwana Mateka Bari Kids, wazo la Mbongo, yani ilikuwa kwa zaidi ya kawaida ndani ya Baraka FM unapata muziki hii. Ilikuwa ilikuwa ni bendi ambayo ilitia fora sana, na kwa vizazi ambavyo vilifuatilia, unapata sasa hivi ni muziki ambao ukisikia kweli unaridhika, unajua wazi ulikuwa ni muziki muziki wa kisawasawa, na wakati huo niliwahi kupata fursa eh, kuweza kuhojiana na Zanza Yajo kabla ya dunia kwa udhamini wa Fanyabuko Entertainment PDG mwaka hapa. Saluti sana nikakana Nzanza Radio, nilifurahi sana kukutana naye kwa sababu muziki yake muziki ambao ilikuwa nimeipenda tokea awali, nilipenda sana na naamini hata wewe pia ulipenda. tukazungumza naye hapa, ikawa ni shwari, kila kitu kikawa kinafurahisha na ikawa mambo ni yani yule wanavyosema wenyewe. Kabla hapo nimekuchezea Dianzenza wimbo utunzi wake ndani ndani ya Empire Bakuba bendi ambayo ilikuwa inamilikiwa na eh, Peper Kale alikuwepo pale ndani, Didu Dilemona alikuwepo pale ndani, Papi Keksa alikuwa pale ndani na walikuwepo tu pale kuhakikisha kuwa wanapeleka muziki mkubwa sana. Unapozungumzia Dianzenza, unazungumzia kina Soki Dianzenza, wale ndugu wawili ambao walikuwa oh, sana pia kwenye berabera pale, kama unakumbuka kipindi hicho, na walikuwa na wa karibu na Pepe Kale, ndiposa akaweza kumwimba pale. Karibu uko nami hapa, mzee wa kiti Baraka FM, ndio mpango mzima. Kumbuka unanipata ndani ya TikTok live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 Honorable LDB, baba yao, asante sana Lucy, asante sana Halo Baraka FM. Safi sana. Mwisho Matuga, karibu sana. Vipi Matuga? Tunatushukuru Mungu, sijui wewe vipi? ninaanzisha mambo yale unayowapenda tu. Najua karibu sana mjaa. Sawa sawa, karibu karibu sana. Hamisa Matuga anasema tuko naye pamoja. Halo Baraka Asamu. Baraka mzee nani mwenzangu? Karibu sana vipi Mtwapa? Mtwapa kwenu bwana, tuko pamoja. Kwanza sana ruksa. ipo mzee Ndio.

ninaamua kuendelea kuchukua darasa sana hasa kipindi cha rao na explosion. Yaani imelipuka rumba ile nakwambia. Yaani imelipuka ndugu yangu. Naweza kwenda kaburi kama kuweka rao. Wimbo gani ndugu yangu? Nataka ngasherehekea wakati wa kiamu. Kiamu. Ah, sawa sawa, asante kina Muzola Ngunga hao. Ndani Baraka FM, leo Baraka FM simu yako iko namna gani? Unatoa karibu na redio, alafu upige tena. Halo, Baraka FM. Naam, nashukuru sana, uko ndani ya chombo nani mwenzetu karibu sana, karibu sana mzee kama kuna mzaa ndani kabisa natokaa akakishapita mzaa mariam mariam juma akiwa mwanafi na mwingine huwa mmoja na kupanda chumba lakini huwa anakisifu na mwadilifu mwadilifu huwa kama sana kuongea maelewa lakini namwambia kuna timu yake karibu sana chama terapia agora, anestesia, manual. Ela estava na minha nova sala, cara, na comissão de venda. Estava fechada, estava fechada. Ela não tem também lá com a Amanda. Não. Como ela estava com a Amanda? Não. Ela está passando lá, porque não é fácil. Estava fechada, estava fechada. Pole, pole. Segundo katika japo kwa kubu fupi tunaona foleni ni ndefu sana. Anaona kama Halo. Naam povo. Não. Agora aqui, agora tem que acabar aí. Está escuro, está na PPL. É, é, ah, tá, é. Entendido? É, mas vai buscar a papai. Estarei buscando, Eduardo. É, meu filho é gato. Estarei buscando a chombo. Asante. Asante sana. sasa sana John Wamuka ndani ya TikTok na kuona live pale, unasema eh, Winnie Mwaiga eh, ndio bwana mjua kitu ndio tap tap tap tap. <laughs> Ndio tumevamia hizi kwenye mitandao. <laughs> Asante. Kumbuka ni mzee wa kiti ndani ya Baraka FM Rumba Explosion na mpango mzima. alo Baraka FM. Jambo, sijui wewe. Hivyo mawazo walikuwa ni Mombasa hapo, tunashukuru chako kwa karibu sana. Sasa mimi naomba tuende kwa Asante sana ndani ya chombo kunazotuma hapo kwa sufuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano sufuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano Halo Baraka FM. Karibu sana Maranda. Mzima, nashukuru. Safi sana. Asante sana Maranga, hoya ndani ya Baraka FM. Tunajuliana juliana hali, tunajua ni chombo kimeng'oa nanga, huenda ikawa labda nimekuwa cha ufuoni, nimeingia maji makuu, itakuwa ni balaa kubwa sana, ndipo lazima tujuliane juliane hali. Je, upo ndani ya chombo? Halo Baraka FM.

Eh, ndani ya TikTok pale. Asante sana Doto Uzao na asante sana John Wamukaya, asanteni sana. Unaniambia unanipata njia nzuri sana, Naivasha Finest niliambia pia unanipata kwa njia safi. Baraka FM ndio mpango mzima. Karibu kama tunavyofika sasa hivi eh, tuweze kuambatana, tuweze kupata burudani kama inavyostahili. Baraka FM ndio mpango mzima. Naona harafa zinamiminika, naona simu zinapigwa kwa sana, ndio maana yake. Sasa umoja, alafu tuendelee. Halo Baraka FM. Naam. madam bo cap vide sio Blaze Kunku mwana Jambala, hiyo naifagilia sana ah, mwana Jambala. Ah, ah. Haya bwana, ndani ya Baraka FM Rumba Explosion ndo mpango mzima. Karibu kama ndo umefika sasa hivi, wala hujachelewa. Tuko hapa kuhakikisha kuwa unapata burudani kama inavyostahili. Baraka FM Rumba Explosion ndio tunahakikisha kuwa tunaipeleka rumba pamoja mbele. wa Mungu kama wazidi kufunga wachungaji wawili tu waliofunga wachungaji weza kitu kufunga mdomoni na kuende Thank you.

Yaani kabla tujaendelea sana, kabla tujaendelea sana, ah! mapango yako timbanalela kwazo sauti na kukibandeko oka jela na ngai ya bomoi ekeipamba pamba ye mima ye mingai nikoti nzoto mimi ni kabila tabanze evaniwa orkestre lemangelepa sindano ya moto mpaka ya asubuhi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

you ni kazi safi kabisa eh, kazi safi ya uh, Orchestra Le Mangle pa bendi ambayo kipindi hicho ilikuwa inaongozwa na Le Capitaine Bwana walimuona. Kama umefuatilia story ya Mangle pa basi utapata kujua kuwa hawa walikuwa kuna wazee ambao walikuwa wamekita sana mwanzo wao wakianza kwa baba Gaston, baba National, Ilunga wa Ilunga Chenji Kamanda pale, na walikuwa wanapiga kazi safi sana, na ndiposa kila mmoja akawa amekubali kazi yao inakwenda namna gani. Wakawa pale kina kabila Kabanzi Evani eh, mwenda zake Kalenga zivi hivi ambao juzi tumeenda ku eh, eh, kumstiri tu Nairobi pale Lang'ata na vile vile kina Lutulu Kaliki Makini Kaikai Badibanga wa Shulumba walikuwepo pale ndani kila eh, Mahindusa Lukandika, Mahindusa walikuwepo pale ndani, kina petiti Mustana walikuwepo pale ndani na ni miti mingi tu ilikuwepo pale ndani. Asante sana yule ambaye anategea ndani ya Baraka FM. Kumbuka uko nani baba mzee wa kike. Asante sana bro Elijah, niambie zaiko unataka zaiko langa langa, ipo hapa inakuja wedu wewe mwenyewe utakubalia. Ndani ya Baraka FM Robert Express ndio mpango mzima. Awamu ya mwanzo imeisha, katika awamu ya pili kuna msanii tuko na ujinga naye kufuatilia tu hususan katika masuala ya vipi vizazi vipya vinakuja katika mitindo ambayo ndio inakubalika sasa hivi, mitindo hii ya midundo ambayo ndio inakubalika sasa hivi. Karibu na wala usibaluke. Uko hapa mzee wa kiti eh, tayari kupatia burudani kama inavyostahili.

Amen. Zaiko Langa Langa ndio mpango mzima katika awamu ya pili Rumba Explosion, ame mzee wa kiki na mimi napata burudani safi sana. Asante sana Mwasifwa ndani ya Bungoma kule, ambao naipata kwa njia safi. Asante sana Dan Kana, ah, asante sana kakangu Dan Kana bwana, ndani ya Houston pale Nazungumzia Zaiko Langa Langa. Asante sana kaka Elijah, unaniambia unakumbuka super kwa Saidi Macho wakati huo Madisco Vumbini. Ah, Zaiko Langa Langa ndio mpango mzima. Okay, ah. Eh, bwana unapozungumzia Zaiko Langa Langa basi unakumbuka kuwataja kina Joka Longo, Josati mwenyewe, kina Papa Wemba Wemba Jio, Shefele Kikumba, Mwana Molokai, kipindi hicho kina Bimio Mbale, eh, Waloko Jokale alikuwepo pale ndani. Yaani palikuwepo na miti ndani ya Zaiko Langa Langa ambao ulikuwa ukisikia tu wale unajuaje, ah likinga lero Mozibo wote walikuwepo pale ndani. Asante sana Kapala pelee ndani ya Nairobi hapo, naniambia nanipata kwa njia safi. Jeria, asante sana Wabuka ndani ya bwana Rumba Shadrack ndani ya bwana rumba pale, unaambiwa umetulia tuli tu, safi sana. Karibuni sana, poleni burudani. Yaani ndio mkoko umealika maua, chombo kimeingia maji makuu sasa hivi, tumetulia tulia pale Eh, naona maji yametulia tulia, ishara kuwa kila kitu shwari. Katika awamu hii nitakuwa kuna jiunga na msanii mmoja tu wa kizazi kipi ambaye anajaribu mitindo hii kuweza kuona namna gani haina supu chakula yako hiyo hayo haina supu. <laughs> Ni saa tatu na robo sasa hivi. Asante sana Boa Tenga eh, ndani ya Facebook pale, mzee wa kiti peji pia unanipata nipo pale, niambie unanisikia ukiwa wapi. E, tuko hapo kisha kuwa unapata burudani kama inavyostahili. Asante sana. Unaweza tuma rafa kwa sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tano tutakuwa tunavisoma rafa zile. Asante sana Jenerali ndani ya TikTok pale na share live huyo uko nami hapa kuhakikisha kwa tujali tunaileta leo. Tunapozungumzia muziki, tunazungumzia historia ndani ya Rumba Explosion, ndio ukumbi ambao unapata kujua historia, unapata kuwajua wale wasanii watokea jadi, unapata kujua mengi tu kuhusu yale yanayojiri Asante sana. Nitakuwa najaribu kutafuta mambo mawili matatu ambayo ametokea kipindi hiki eh, hususan katika fani eh, hii ya rumba tuweze kujua na kujuliana tunakwenda namna gani. Karibu kama unavyofika sasa hivi, wala hujachelewa, tuko imara kuhakikisha kuwa pamoja tunaipeleka rumba mbele. Wewe na mimi tunahakikisha kuwa rumba inatamba.

Orlando boy, Yeah. Thank you.

Eh, tunasema tunaianza tena kwa mara ya pili. Asana mwana maua, tunazungumzia Nibo wa Mwandido mwana ah. maua hmm. matando, mapekisema matatu, nakopa bandeko, nokila tikamoki, natika baleti, nalakebisa nzoto asana, nalakebisa nzoto yeye, ninanga kotipa yo mama, Debo yonga nani mapanga motema, debo yonga nase kisakao, natika ndeko se kisana kitema. kwamba kana kanalima kanalimwa yetu wengine nasali nini bandeko nabibe na papa mama nasali niye lima mwana mawao nasali niye obakana moto bakana kana likambo ya bobo bakana kana likambo zambe

na kwamba mama nasali niye mimi mwana mama wao nasali niye mama kana moto Mozambique. Yambana yena masangana te oye. Yambana yena nisanola goyani. Matikane kose kisana kitani. Oba kana kana nimo. Kana nimo ye mapena na yeye.

Ahora sí. Y me estoy pasando basura. Para bien, si viste una y cuando no le salió mal. Para una más, más para mí. Dale mi soto, dale todo. Ya estoy como vayamos a más. Con el colazo es el mamá mundo. La colada pues es la papá. Así amo, quiero papá.

Thank <laughs> you. Congo, Roma explosion, Dario Gemude Akiki, Tokos. Wakajua mimi wakajua mbali hapo ni kama tuna tuditi kitua hapo ni kwa tota ubekwepa kumbimba mutombale bana bacheta bayenga yenga nabo bacheta bababu nakwe tukachokole hii hapo eti ni mbegele baraka FM ni mbegele rumba explosion ni mbegele

Thank you.

mabadiliko muhimu zile zilizoko karibu nawe. Napenda kaunti kama mtu wa Mombasa iweze kumwacha Mombasa Senate aweze kufanya shughuli zake. matukio hadi kutoka kaunti yako ili kaunti ya Kilifi kunyorosha wale wabora watawala nchi. Sisi watu ya takriban watu za tuko na ardhi kubwa, sisi wa kueleweka kwa 我们把这方面主管、主管单位、行业组织、专家学者、人大代表、政协委员、各级领导、各级领导。 kwamba mwana mwingine sana amegoma mbele kiroma baba huko ya kaunti kila siku ya wiki saa moja hadi mbili usiku ikiwa naye Austin Nyoha. Wewe pia msikilizaji unaweza kututumia taarifa kupitia namba yangu ya rafa bodi sifuri saba nne nane tatu moja mbili moja saba tatu ya kaunti ya Laikipia.

I'm

Oh,

Samu Omari Mapangala akiwa na orkestra wa Virunga Malako Disco. Nakumbuka wale wimbo ambao pia waliwimba wakiwa na Nicky kule, ilikuwa inaitwa Malako. Baada ya kufanya tena wimbo huu baada Baraka FM, Rumba Express, mzee wa kitu kwa nami hapa kwa tisho kwa kila kitu shwari, nakupatia burudani kama ilivyo inavyostahili. Kabla hapo pia umepata wimbo Simakala, utuzi wake Washington Timbo akiwa na Festival Desire Goshen Kimbo pia ni mtunzi ambaye alikuwa amebobea sana hususan akiwa ndani ya Orchestra Santima akiwa kwenye festival za na kuna kipindi fulani pia na ameshirikiana na Lwambo Lwanzo Makiadi ndani ya Tipu Sante Orchestra Kinshasa, na vile vile ndio inasadikika ni mtunzi wa wimbo ule unaitwa Shauri Yako, wimbo ambao uliweza kuimbwa na watu kadhaa, bendi kadhaa, ikiwemo kila mbili ya bendi wale na Tabulei, ikiwemo Supa Mazembe hapa wengi tu wengine ambao pia wanaweza kuiga Ebole na kuiba sana. Alikuwa akishirikiana eh, ukipata sana eh, Ngwashi Mtimbo, ulikuwa unapata pia kuna Starzoo ya Esta, eh, bingwa ambaye pia alikuwa analeta mahanja sana ndani ya muziki. Kuna hapa mzee wa kiti, ishara kuwa kikubwa tunachokifanya ni kupatia burudani jinsi inavyostahili. Ni saa nne na dakika mbili namba moja tunashika moo zaidi ya kawaida ukiwa kike ndani ya Baraka FM mara daima kwa nguvu zake Maulana. Eh, kuna msanii mmoja ambaye ningependa eh, kuweza kupata ngoma zake uweze kujua ya eh, kizazi kipya, na amekuwa eh, katika safari tu ya kuhakikisha kuwa anajaribu kutokea alipoanza kwenye muziki ile mingine ya eh, rap rap ile muziki hapa na pale eh, sasa hivi akaanza kuingilia muziki ambayo inaleta ina, ina maana ya kuwa yani

Thank you. naitwa j Kitole, napendeza eh, kuwa muziki kama hii inachezwa eh, na ndio namna hiyo. Asante sana j Kitole, anasema chukua. Naam, nitafuta j Kitole, kuna kibao kipya amekizindua, naona iwe sisi ndio wale wa kwanza mtafute j Kitole. Bwana J Kitole. Safi sana. Naona kuna kademu kamoja kamekuzizua sana. <laughs> Kama kawaida. Eh? Kama kawaida. Ume, ume, ume, yani ume umezenguliwa yani mpaka ume haielezeki yani sio? Asante sana, karibu ndani ya Rumba Explosion. Eh, j hapo uko nami hapa, mzee wa kiti Baraka FM, ishara ya kuwa yani ni mahali ambapo muziki inapochezwa basi ni muziki ambayo imekita. Tunapatiana nafasi pia vile vile vizazi eh, tu eh, vipi ambao pia vinazamia muziki hii na kuweza kuhakikisha kuwa kila kitu kinakuwa shwari. Karibu sana. Asante sana mzee wa kiti kwa yule ambaye ajui je ni nani kwa muktasari tu maanake naona kuna wimbo mpya hapo unauzindua ndio nimeona nikujulie julie eh, ni mtu wa kawaida mtu mkarimu na ni mtu mcha Mungu sana, ndio mpole, eh, ana mambo mengi na kwenda kusaidia watu sana, Asante sana. Je, unajihusisha na nini hasa kando na mziki kwa faida ya msikilizaji yule ambaye eh, anasikiza sasa hivi? Sana najihusisha na mambo ya entertainment. Naam. Mpaka sasa sasa imefikia mahali tunapanga makonsert makubwa makubwa, tunazunguka huku na huku, lakini bado natafuta nafasi kufanya mwenye hiyo kazi hiyo, naweza kutoka nyumbani wakija kufanya wao Naam mbelezoni uko wapi hata unaposema kwa watu kuja kufanyafanya mambo ah, hivi sasa hivi unazungumza uko ndani ya London okay kuna wimbo ambao unaona umeuzindua hivi eh, katika mitindo hii ya chukua unaona unaitwa tulia hebu tueleze kabla sijaanza kucheza tuelezee kuhusu wimbo huu ah, dhambi ya moyo wangu utulie, wachokiangaisha sana. Baada ya kuwa uchache, wewe umeupatia moyo, umemwambia achukue, sasa unasema utulie ah, moyo uchukue, maanake nilimwambia moyo uchukue na kila kitu achukue. Ndio ameuchukua sana, Anamwambia yani, namwambia moyo wangu utulie, sasa utulie, wache kuhangaika na tamaa nyingi za kidunia. Naam, eh, moyo utulie kabisa, janga la roho Pole sana mwanajeshi. mitindo naona umependa hii mitindo siku hizi, na ninapokujua ulikuwa ukianza mitindo ile ya zamani zamani ya vijana vijana ndio ulikuwa uko nayo sana. Kipi kilichangia wewe kwa kwanza kuimba katika mitindo hii? Ah, ninaona tunawaacha sana wazee kwamba wapende mitindo, yani tunawaacha sana. Ndio, naam, sote tunakimbilia upande mmoja, sote tuko upande mmoja, nimeona kuboa no. au wazee pia wanataka kukusikia, ndio wanataka kukusikia tafadhali. Maanake vile ule pindole ile kwanza nikutumia, kuna mtu ambaye ni kama mjomba wangu mtu mzima alikuja anipigia simu sasa basi huku ndo huku ndo kuzuri, sasa umeimba nyimbo zote kusikia, lakini ile ndo alisikia. hii hii ni nyimbo ndio ndio kafikiria nikaona wazee kwa waacha mko mbaya na umkinge okay okay nataka nicheze wimbo huo ambao niweze kuzindua wimbo huo ambao ume ume, ume umeweza kuzindua wimbo mpya unaitwa Tulia. Kwa hivyo wewe pia tulia hapo hapo, hata usiondoke, tuucheze, alafu ndo tuuzungumzie. Sasa brand new eh, kwa mara ya kwanza anaitwa Tulia J Kitole, anaitwa J Kitole walisema ndondo wana na wawili kupasukikana

Father, I call you Father. usizidi kuja Bwana Jay, pongezi sana kwa kazi hii. Eh? Asante sana bro. Eh, moyo umeambua utulie, nisipotija eh, Kalaro. Ah, unachanganya moyo, unatamaa tamaa na ukiwa na wengi wengi, Watu tukakaanga wengi utawachoma mikia, twajua ukikaanga samaki wengi utawachoma mikia utawachoma mtie na kuandaa kutoka moyo ukulie, wacha joto roho Ndio hii miziki katika maana yake tu ile unavyoifanya mzee wangu, ina maana ina maana unaifanya huku huku ama huko pia watu wanaisikiza

Halo, je, haina shida. Kwa hivyo ina, ina maana hii muziki unaimba uko London una perform kule ama ni, ni muziki ambao miziki una record kule ukituma huko tu? Bwana record kituma huko nyumbani kwa kweli. Okay. Huko watu wengi wananielezea mafanikio huku, naona kuna watu wanaelekea kufanya huku, wazungu wazungu fulani malengo na bado sijaanza. Ndio taka nyumbani pia kuwe salama kwanza, niwe ishaeka sawa nyumbani, ndio huku siende safatilia. Naam, maanake mesikia hiyo miaka zingine nikiendana huku inapigwa, kuna watu ambao hawajakuja nyumbani kama miaka ishirini miaka thelathini, wao wanalia wengine. Ndio, ndio eh, wakisikia wanatamani nyumbani, uwezo hawana, maana kwa kuja balaa tuwaelewa mm. balaa balaa watu wengi hufikiria sana wakasema bwana wataka kwenda mamtoni waende majuu Naam, je, Yes. Ulikuwa ulikuwa unajaribu kueleza kuwa kuna watu wakisikia nyimbo hizi kule huwa wanadubikwa na machozi haswa. Wanatoa na machozi kama nyumbani hawawezi kwenda. Ndio. Mambo hayajakaa sawa karibu miaka thelathini. Yaani uko nchi uko uko nchi ambayo na uwezi uwezi kurudi uwezi kurudi kwenu. Kwa watu wana haso kulingana kuweza kwani kufanya na nyumba yake yenye nzuri na maduka magari au za vitu, ndio safari za kuja kama huku, ndio alafu huko akiwa huko anajipeana kama mkimbizi, ndio baada ya ushajipeana sasa, ndo yaona matokeo, kumbe nimecheza kulanda kufanya katika ndio naishi wake huku na kusema ule mm. hakuna mtu ambaye washuka akasema ukweli, yani maisha yake sikateseka bro, ndio Yaani watu wakifika hapo na wakifika nyumbani wanasikia yani mazuri mazuri, na nyuma anajua wanapitia nini mwenyewe. Okay, kwa hivyo ile ile yaani kwa yani watu wote wanakwenda Mwamtoni, wanakwenda Ulaya bwana, wanataka kwenda pande mwewe niingie sehemu sehemu, kwani yani huwa ni kama vipi tu situation kwamba ni mabibi akisema kama umeolewa ukiaoa, ndio kabisa sheria inawaawa ndio mbaya kujifunza raia tunatembea wengine mabibi aweza enda au mazetu matatu ndio ukijamuuliza kwambia we kabisa yani unakuta yenyewe imepangwa ni yaani kama wamepanga simu ukipata moja natoka yani kibao kumaliza kwa kinashiriki kama kumi si utani unaona eh? watu wengi wanakataa kutoka kwa mjanja uliomtezi kufanya kazi maiti ya maiti kirudi kwao. Ndio na ile sasa, kama mtu uko nyumbani, mhm. afadhali mtu unakuja unachapa kazi nyumbani, ndio huku tusha tusha ndio eh, inakuwa shida, lakini watu wengi hawaelewi. Kila mtu anataka kwenda Ulaya, yaani alafu kuna nchi ambazo kitendo na starehe, ndio ambapo ukienda inategemea pia unaenda fanya nini. Hata Ujerumani kuna nafuu hmm. eh? inategemea pia unakwenda fanya nini, yani una una una, una shughuli gani yani. Eh, kuna watu wengi tu hata Kongo na kuona pia washindana na kupatia chance kwa jamii sasa. Wewe ndio kwa niko na na jamani mleta miaka sita naam akawa spidi kali so akawa sio record sio to fanya bidii qualify kwa sababu yako ah alafu umeelewa kwa kwanza mtu ameoa ndio yakamsumbua mpaka kuja pale alikuwa nimeweza kaandishwa yaani alipata shida mpaka kakamba kidogo kwamba sasa ametetuka ameacha kutetuka tunachomwelezea ndio maanake maisha ya kama Ireland wenyewe ukiingia kila mtu atakwambia hii nchi mm. ni 3W ndio ukisikia 3W mzee wanakwambia ni weather mm-hmm. women and what ndio problem tupu amepata wanawake fujo, weza kuwa kuwa bwana mabaya ndio ucheko. Kwa hivyo mtu kama yule ndio umemwimbia atulie, yani moyo wake utulie, akifika Ulaya huko moyo utulie kabisa, mzee moyo utulie, akiwa na jazba kipi jazba kabisa, kwa kwa tarot mkuu atakayekiwa katika na kabisa moyo kwa hivyo je, katika muziki kama hii una ushauri gani kwa kwa msikilizaji wa Rumba Explosion sasa hivi ambaye pia yuko na nia ya kuja Ulaya eh, ametamani siku zote yani yeye anajuazi huko ni maisha ndio mazuri kila kitu. Wewe unamwambiaje kwa sababu una fursa huko huko tayari? Amini ah, ah, mtu yote ambaye atakuja huku kumuru kwenye nia yake na uhakika wa kazi moja kwa moja. ndio Alafu kazi kisha Naam nyumbani, zile pesa ukazitumia Ndio ukizitumia hapa zinakimbia mbaya sana. Sasa hivi kuja kazini urudi nyumbani mbaya, lakini usidangani watakakusanya. Naam, huwa kuna kuna mbinde sana. Ndio sana. Naam, kutoka pale kila ndio mimi mwenyewe kujua mimi niliingia katika tafuta magari yangu na kuanzia kila kitu kama tafuta kutumia kawe au naam na kuja Kenya na sisi kwa kwenye kwa kwenye ndio kila kitu tunachofanya naona na kazi kwa kazi hiyo kwanza na migration migration baba huko planet kwa migration kienda naam wasema wewe bana Nairobi naam naam ndio ni wa raia ndio na Okay, na kando na mziki labda unajihusisha na nini hasa hususan huko kwa faida ya msikilizaji? na makubwa mm-hmm. na ndio naam

Asante sana je Kwa hivyo kwa hivyo katika shughuli zile ambazo uko nazo kando na hizo ndio pia umezamia muziki. Mtu akitaka miziki kama hii yako anaweza kuipata wapi? Kwenye mtandao unapatikana labda? Eh, Naam, YouTube napatikana akienda kwa YouTube Kitole, official utanipata huko, Instagram Kitole, mhm. Facebook Kitole, mbona zote Kitole Ndio. Asante sana je, tunaona tunapata burudani hapa. Asante sana kwa kazi safi. Sasa asanteni pia kwa kunipokea vizuri upande wayo mbaya. Nashukuru sana kwa kusikiliza. Asante. Ah, karibu, asante sana. Wewe anaitwa Jay Kitole ambao unasikia wimbo wanaoimba hapo, na ametueleza eh, mambo mengine mengine tu kuhusu Ulaya Ulaya kule. Ndio wetu ambao tunataka tuende kule, tuende na uhakika wa kazi, sio kwenda tu kama ama labda umekwenda matembezi unarudi, lakini ukienda kule tunataka tusurvive ambayo tulio itakuwa na jaka la roho. Na baraka ya Mungu Explosion ndio mpango mzima amekuwa ndio msanii ambaye tumekuwa tunamwangazia siku ya leo ndani ya Baraka FM kwa maana kubwa tu ya kuhakikisha kuwa eh, unaelewa elewa mambo ya muziki eh? msanii tunayemwangazia wiki hii eh, si mwingine bali ni Jay Haya bwana, moyo unamuuma sana ubingwa. Ndio kama namna ndani ya Baraka FM Rumba Explosion. Ukumbuka ukiingia ndani ya YouTube utamuona pale Jay Kitole eh, tulia na amekuambia kando na muziki tu, mambo mengi pia talanta anajihusisha nayo ndani ya jiji kubwa la London pale. Baraka FM Rumba Explosion, mpango mzima. Karibu kama ndivyofika sasa hivi, tupate burudani, twende pamoja. Thank you. Eh, ni kazi safi kabisa, ni kazi safi ya DDC Milimani Park Orchestra. Yani usitumie pesa kama fimbo, mambo ya pesa yani ukishakubaliana ndio sawa, lakini usitumie kama fimbo hela eh, mapenzi. Mapenzi lakini imani pako Kristo unazungumzia bendi kubwa ambayo ilikuwepo na miti pale ndani, ukiwemo kina Cosmas Chilimule. Nimejaribu kumtafuta tafuta Cosmas Chilimule, kumbuka aliwacha kuimba nyimbo hizi ambao wanaita za kidunia sasa hivi yuko eh, katika injili sana, lakini ndio kama namna hiyo. Ukisikiza mistari pale, utunzi uliopo eh, nimesikia mwenyewe kimsimanga yule mchanga, yani nimekusikia mwenyewe hmm? ah, sio kuna watu wale amempenda mtu kama Chidumule ana gari wala nyumba, atakupatia nini yule? Hivi ni visa ambavyo vinatokezea. Mtu unakwenda kwa kwa maana ya kutongoza, kwa maana ya kumrai mtoto wa kike ili uzungumze naye na utumie mistari yako wewe, hmm? unajaribu kumzungumzia vibaya mwenzio, ah! unamsimanga kama kumsengenya vile nitumie pesa kama fimbo. Ndani ya Rumba Explosion uko hapa mzee wa kiki Baraka FM, ndio mpango mzima. Asante sana Jay Kitole kwa kutupatia kutoa toa taka hizi masikioni na machoni uweze kujua ugaibuni kuko namna gani, na nyimbo zako pia vile vile tulia na moyo eh, ni kazi safi zile na zinaingiana katika system ya Rumba Express na hapa tunakubalia sana na tunakusia hata wewe msikilizaji, kama ni msanii wa chipukizi, ukiwa na nyimbo zako umezileta katika mitindo hii kupitia hapa ndani ya Baraka FM kupatia fursa ya kuchezea ngoma zako. Karibu sana. Sasa hivi eh, ni zimesalia dakika ishirini na nne eh, ifike saa tano juu alama baada ya kucheza ngoma DDC Milimani pako Orchestra. Usitumie fimbo eh, usitumie pesa kama fimbo. Niruhusu nikuchezee mwana jambala eh, wimbo ambao ulikuwa umechezwa na ulikuwa umeombwa hapa eh, kazi yake sio Blaze Kunku. Ah, maneno hapa Nipate ndani ya TikTok live pale, mzee wa kiti Nachi OJ, oh, ukinitafuta utanipata pale, tuende burudani pamoja. Asante sana, tuende kazi. Thank you. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.

Thank you. Thank you. ni kazi safi ya Tio Blaze kuu mkuu eh, mwana jambala. Nakumbuka ni baraka ya Sam Rumba Explosion, ndio mpango mzima rada hapa mzee wa keki, tunahakikisha kuwa unapata burudani kama inavyostahili. Eh. Yaani sisi ndio wale wale, sisi ndio wale, mambo ajali tunaileta leo, eh, kizazi kipya tunaipatia nafasi vile vile.

Yeah. Amen. Yeah. Thank you.

I'm going to go to the hospital. Nazungumzia mopero ambalo ukome kolamo nakuwa sana hapo. Nakumbuka tena baraka za Rumba Explosion na mpango mzima unapofika na kwa Rumba Explosion, basi hapa ndo napata miziki ya rumba ya jadi tunaileta leo, rumba ya kizazi cha leo pia tunaipatia nafasi vile vile. Yani hapa ndio kumbukumbu rumba ya Bakulutu, rumba ya Barukoko karibu sana, uko nami hapa mzee wa kiti 95.5 Baraka FM Mombasa na viunga vyake 99.3 Malindi na viunga vyake. Kumbuka kwenye mtandao unatupata kwa www.barakafm.org. Unaweza lipata pale kwa Kenya moja platform ile, unaweza kupata pia kwa Radio Garden. Popote pale ulipo unapata burudani safi kabisa. Tuko hapa kuhakikisha kuwa tunapatiana rumba kipaumbele na tunaikita mizizi yake ili ieleweke na vizazi vilivyopita na vijavyo vipate kuelewa. Zaidi ya yote, hapa ndio napata fursa ya kuwasikiza wasanii aidha walikuwepo kitambo katika fani ya muziki, wamestaafu ama bado wapo, tunawapatia fursa, tunazungumza nao, visa tumviji mambo, historia, matukio yoyote yale yanayotokezea eh, katika fani hii ya rumba Eh, basi hapa ndio unaweza kuyapata na kuweza kuelewa zaidi na mengi yale ambayo yanatukizia. Kwa hivyo wala usio wasiwasi, uko nami hapa mzee wa kiti ukishakuwa nakupatia burudani kama inavyostahili eh? karibisha mizoto wela wela na wela kapele ah! Sous-titrage ST' 501 kandi ari ingenzi cyane kuko Thank you.

Thank you.